Yo, por ti saco la pistola. por ti. Yo por ti solamente sacaría mi pistola, no por otra. Como tú no hay, solo llamar Yo por ti saco la pistola y no fumaría sola porque estaría contigo a toda hora. Yo, yo te convertiría en mi señora. Yo por ti saco la pistola y no fumaría marisola porque estaría contigo a toda hora. Yo, yo te convertiría en mi señora para bajarte a buscar y llevarte a los lugares que tú más quieras. Adicta a la bellaquera, desde la escuela que tú eres mi nena. Ey, ya no quiere relaciones, ahora enrola blones, conmigo se escapa, le hice las tensiones, quiere que la parta en tus posiciones, que siempre le dé de canciones. Y yo me enamoré de tu carita, de tu cuerpo, todo eso. Y yo te mami, que por tus besos yo ando preso. Sé que algunas veces yo te pienso y eso es en exceso. por ti. Saco la pistola y no fumaría marisola porque estaría contigo a toda hora. Yo, yo te convertiría en mi señora. Yo por ti saco la pistola y no fumaría marisola porque estaría contigo a toda hora. Yo, yo te convertiría en mi señora. Yo saco la pistola solo por usted y tú solamente estás para mí. Yo por ti me buscaría y entero el salario. Y si tú quieres, nos vamos un tico del barrio. A ti te gusta como yo te da. Y te vas a buscar. Y no nota de nada. A ti te gusta que yo esté junto contigo. Que fumemos los andillos. Te gustan como yo atrevido. Sé que te gusta que yo te parta en cuatro pata yo te lo daba. Siempre que tú a mí me llamaba yo iba directo para tu cama. Directo para tu cama. Directo para tu cama. Hielo suena, eh. Desde el